հունվարյան այս օրերը 1990 թվականի իսկապես երևի մեր նորագույն պատմության մեջ ամենավողբերգական էջերից մեկն են, որովհետև ցեղասպանություն եւ տեղահանումներ տեղի ունեցան Բաքվում։ Մի քաղաք, որտեղ հայությունը տասնամյակներ շարունակ ապրել եւ արարել է, կառուցել է այդ քաղաքը։ Բաքուն հանդիսացել է հայկական մշակութային, կրոնական, քաղաքական, ազգային, տնտեսական օջախներից մեկը իսկապես այդպես է եղել տեղի ունեցավ կոտորած եւ այդ բոլոր պատմական մշակութային մարդկային ժառանգության յուրացում ադրբեջանի կողմից եւ առ այսօր ադրբեջանի իշխանությունները ոչ միայն որևէ ձևով չեն զղջում այդ ամենի համար այլ ընդհակառակը դա ներկայացնում են որպես իրենց մեծ հաղթանակներից մեկը որ մաքրել են, այսպես ասած, Բաքուն հայերից։ Իմիջալյուց Բաքուն եղել է հայության համար կարևոր բնորան, Բացի դրանից նաև ողբերգությունների միջով էլ է անցել 1905 թվականին, 18 թվականին եւ վերջապես 1988-ից 90-ական թվականները։ Հետևաբար մենք միշտ պետք է հիշենք այդ օրը, ինչի որովհետեւ թշնամին չի փոխվել եւ այդ Բաքվի ոչերագործության Սումգայիթի այդ ոչով նա շարունակում է իր քայլերը, շարունակում է իր քաղաքականությունը, չի հրաժարվում։ Եվ եթե մենք մոռանանք այն ինչ տեղի է ունեցել, հետեւաբար մոռացություն է նաեւ բերում այսպիսի իրադարձությունների կրկնմանը։ Մենք միշտ պետք է հիշենք դա։ Դա կարևոր է եւ պատմական տեսակից, եւ առհասարակ մարդկային ողբերգություններ են տեղի ունեցել։ Մենք իրավունք չունենք մոռանալ այդ ամենը։ Պետք է միշտ հիշենք միշտ հիշենք, որպիսի նման բաներ այլևս տեղի չունենան։ Եվ ճիշտ հետևություններ ունենան։